punya de menelungan madenda Mataram Liwung lobak halo bukti sajarah Y orangrang ten negara zaman pa negara negara Te Boga bahasa Boga buddayana daya bahasa Sunnah anu hesek di masa Indonesiaken lain heseknyari <coughs> mode ckaracak nigang batu laun-laun jadi lego Indonesiakaracakgang batu laun-laun jadi lego anupecaknyabuntu di alun-alun darinya bo <laughs>

mau padahal Semarsem pengken-ngken tadi diri serangan pengakuan diri yen disehin angin Allah Allah Allah tutur ke ne sunnah nasional Rasul Muhammad Rasulullah ciri nama banget na bodas bodas bangetnya tegemaran HT

trek karena Pangeras suara Addan hellobarabar barangret me karena jam dinding karena setengah 5 atau puguecorum kue megararet karena jam dinding setengah ruas mana nage

punya rem tetapi nolla ayahmang tukang band jawab ah, sampe duai belum jauh opat seatan seatan <laughs> masih ini a turun Oh, oh mau panunggu berongpong tukang bonrekmpa Wad udah- udahteman barang udah-gudang tukang panrekta api maju udah boleh teka rem balik Ka itu Malik Doi mimi mudah-gudang tukang panek ini mudah-gu tetapi lebih Surabaya Pak eh lo dongeng-dogeng bukan itu mau- padahal untuk kedualah orang mewa kerupuk ke dua blackmu pani wejeng liangna tundaaan kerupuk teh siapa jeput gellus tak orang